จากหัวใจคือปายอะรนอกจากายจากใจของกเราเราจริือยินยู่ ร่วมแก่เกิดตายและตายจากและของตรางๆ นี้ได้หลวงพ่อ จิตใจมงบเกิดก้หนัดยินดีจิตใจสงติดต่อถ้าพิจารณาในกำหนัด that 应该有。 มีมากน้อยแค่ไหน ที่รัก Thank you. ดีเด่นอย่างไรพิจารณาเห็นจากในจิตในใจของตนหาเห็นธรรมะเพื่อมัน ให้คิดทางไหนก็ได้เป็นตัวตัวนั้นแล้วม่ทีมอะไรก็ยังพร้อมอะไทางกาย้างจินตเกิดมีการกระทำแจ้งการกระทำของเรนัันยังไม่รู้ ในการปฏิบัติ